Tayeb. tumeona kwamba saumu ya sunna haruhusiwi kufunga mwanamke aliyeolewa mwenye mume wake ila kwa idhini ya mume wake, kwa sababu sunna na kuitika mahitajio ya mume vinapogongana viwili hivi. Kuitika mahitajio ya mume ni waje, sunna inadondoka mbele ya wajibu. Sasa vipi ikiwa analipa saumu ya Ramadhani mfano, ikoje? Pia kuna idhini kwa mume أهل العلم ومجباليش هي كذلك وكسيما أما صيام الفرض أما الصوم فراغ فإن كان قد بقي من السنة مدة أكثر مما يجب عليها كما katika mwaka ukiwa kumebakia muda mrefu kulipa yale ambayo anawajibikiwa nayo muda uko fala yahillu laha an tasuma pia si halali kwake yeye kufunga illa biidhni zawjiha isipokuwa kwa ruhusa ya mumewe idha kana shahida ikiwa mume القضاء na kwa tunamwambia la tasumi alqada usifunge kulipa deni illa biidhni zawj isipokuwa kwa idhni ya mume kwa nini lianna ma'aki sa'atun min alwaqt kwa sababu unao wasaa katika muda muda upo ama idha kana baqiya fi sha'bana 10 ayyam ama ikitokea ule mwezi wa sha'ban zimebakia kuchukua haki za mumewe tusamihu zawjaha idha qassara ni yule ambaye anamsamehe mumewe idha qassara pale anapomfanyia mapungufu kitokea wanaume wakafanya mambo yasiyokuwa ya sawa kamkosea mke wake basi mwanamke mwema mubaraka aliwaye haki za mume wake على سماعهم مواقف التفصيل na maumivu yake. Kwa hiyo ni sababu sasa kusema muda wote alalamika tu yeye sahihi watahuddu tarfa an hafawatihi na anafumbia jicho makosa yake anafumbia macho hakuzi ile tatizo akalikusa akalikusa ikawa ni kondo badaa ghasia ana fanya tahubu tarfa an hafawatihi anafumba jicho تغض الطرف أعرفهم بديتو عن هفواته كيفوبيا ماتو يلما قصياك إلى مشاكل ياك نعني يوم بقيل بأعمال هاي المتطيس يوم بقيل من سمع العلم لا يكاد يخلو البيت من مشكلة حكوما يوم بقيل وقصيكان أقول المتطيس بلنيها ومن الاختلاف في وجهات النظر وتفوتيان من تسامن mke wa maili mume wa maili hakuna nyumba ambayo haya hakuna hiyo nyumba wanasema hata baitu nabii sallallahu alaihi wasallam mpaka nyumba ya mtukufu mtume sallallahu alaihi wasallam anasema je unajua anna Allah subhanahu wa ta'ala haddada zawjati an-nabii sallallahu alaihi wasallam bitalaq je ushajua muislamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameshawafanyia tahadidi wake wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam eh, kwamba wataachika kwamba huenda wakaachika kawatangazia talaka Allah katika Qur'an na wao ni wake wa mtukufu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pale aliposema katika sura at-Tahrim aya ya 5 asabuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khayran minkunna upo subhanahu kutoka kwa Mola wako huyu Muhammad kama atakupa wita yako yeye huyu Muhammad Mola wake atambadilishia Muhammad wake wengine bora kuliko nyinyi anaweza Allah kufanya hayo simkorofishi tunao wako hakuna nyumba ambayo imesalimika unafahamu kama mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajara zaujaji shahra aliwahama wake zake mwezi mzima shahran kamila mwezi mzima aliwahama fakana yalitu liwahdihi alikuwa akilala mwezi mzima peke yake salawatullahi wasalamu wa barakatuhu alayhi mlifahamu hilo هل تعلم يا أيها أن زوجات النبي صلى الله na wa wanawasomi wetu njia za kuyazuia mashakili au ya kuyahafifisha yale mashakili. Njia ya kwanza, kuwa kuna matatizo unayaona ni nyumba yako kwa mume wako, kwanza kabisa alwujubu ila Allah, wewe ukimbilie kwa Allah subhanahu wataala Kumlani mumeo, kumwomba mola wako msaada na tatizo ya imani kwako na kuyamaliza Mungu kwa hivi Mungu ya Allah ya Allah hii ni njia kwanza katika ahamu ya asbab ya kuzuia mashaka muombe Allah subhanahu wa ta'ala njia ya pili wanataja maswali al-istishara kutaka ushauri kumtaka ushauri ambaye aliwahi kufikwa na tatizo kama hilo kwa shakhs awe kwa mtu aqilan ni mwenye akili timamu mujarriban ameshafanya tajriba hayo masuala البيت يقرأ شيء إن سمع الرأي كالليل مسود جوانبه والليل لا ينجلي إلا بإسباع فرم مصابيح آراء السحاب إلى مصباح رأيك تجدد ضوء مصباح رأي تقويبه الأنتو ما هو تقويبه الأنتو كالليل نكام في الأنسيق amefananisha mshairi eh, maono na rai kwa sababu ya kwamba kama vile usiku tu muswadun jawanibun ndio maana ya maraya mshairi maswabiha ambatanisha taa arai sihabi ila zile rai unazopewa na maswahiba zako zichanganye hizo ila misbahi rai zichanganye na mwangaza wa rai zako wewe mwenyewe tasdaq bawla misbah utaongeza mwangaza wa hii taa sio kila unapewa waifanya kazi kama vile ilivyo kuna mshukuru lakini unasema kwenye hili kwenye hiki na hapa za kupewa unachanganya na zako ndio maana ni haya la tatu al-ana kama ilivyokuja katika ali ya ashaj Abdul Qais mtume anamwambia ashaj Abdul Qais inna fika khaslatayn yuhibbuhuma Allah al-hilm wal-ana ashaji akili kwa kuwaza na kuwasua, na kufikiria na kuyakuma mambo walana na kukuli waliendeza mlako kwa utaratibu hizi ni katika ahamu asbab katika kuzuia mashakil kwenye nyumba zetu kwa hiyo alana walrifq kuwa na ukule na utaratibu wa tarku alajala na kuacha papara والبعد عن التهور kujiweka mbali kutokamana na kuongea ongea tu maneno kuja fikiria kujua mwisho wako utakuja kuwa nini tahawul jiepushe na hiyo jikinge na mambo haya hizi katika njia nzuri kabisa za kuzuia mashaka kwenye dini zetu la tatu la tatu la nne ada nashri al kuto kuzieleza zile habari kuto kueleza mashaka yako ya mumeo mwanamke usielezeleze mashaka matatizo yako ya mumeo na kuyataja katika vikao katika majalis la tano ayuhawinaha fi nafsi ayatarau yale matatizo ayatogoshe katika nafsi yake na asiwe anayafikiria fikiria kila mara liko mbele ya macho yake analiona wa hadha ni ahamu lumur anasema na hili ni katika mambo muhimu sana fi ilati mashaki katika eh, kutibu matatizo walhumumi na masonge walwa wakati yanapotokea mambo hayo ameshughulika shetani kuyakuza hayo mambo na sio tu kuyakuza kumkuzia huyo mtu kwamba anaomba kubwa alikosea kosa kubwa halisameheki bali shetani yupo kwenye shughuli zake bado hapo anamkumbusha huyu bisawabi kukadima kwa mambo mengine yaliyotangulia aliyowahi kukosewa na huyu bwana huyu yataraku yara alkhata alakbar min aljamal anaendelea kuona kwamba makosa aliyokosewa ni makubwa ya yaani kushinda mlima na ninachunga ilishangazwa kupatikana kwa ugonjwa wa wanandoa ambao hauingii kwenye taswira, Hivi yaani kwamba sasa nataka kwa jambo hili, ni hili tu kwenye daftari jinsi anavyozunguka anakumbuka matatizo ya mzani miaka 20 iliyopita kiasi kwamba lau lau utanua utanukiza kwamba jana usiku alikula chakula gani huenda pia sikumbuki mama simani kijana kwa nini lakini anakumbuka matatizo mbele ajiwekee yeye mwenyewe kwamba huenda na yeye alikosea na ndio sababu ya haya matatizo anayoyaona kwa mume wake wakijengea kwamba na yeye ana mchango hata wa asilimia moja asilimia moja basi ampe udhuru mwenzake na amfanyie dana njema huyu ndio mwanamke mwema alimbaraka anajua haki za mume wake anamsamehe mume wake dini nasiha lakini anamfumbia macho ndio matatizo yake hayakuzi kwa kiasi hicho sababu katika njia ya kuyaondosha haya ni kuyadogosha mabaya wewe na mimi haya kuna wale wadogo kuna wengine makubwa kuliko haya tukrim ahlahu mwanamke mema mbaraka anawakirimu wa ndugu wa mume wake tukrim ahlahu anawakirimu watu wa mume wake jamaa niliyoingia katika eh, mimbali husnul ishra mimbali husnul isha azujia katika mlango wa matangamano mema ya wanandoa wa min mustalzimati almawadda na haya ni miongoni mwa yanayoleta mapenzi mume atakupenda akikuona unawakilimu watu wa nyumbani kwake haya yatakuzidishia mawadda والمحبة التي تحملها لزوجها